حديث هفتم رسيدين قال عليه الصلاة والسلام كبرى الكبرى اون حدیثی که مشهور هست درش این روایت اومده کبرا الکبرا در اصل که برگرفته شده از کبیر هست از بزرگ بزرگتره بزرگتر بزرگتر یعنی بزرگتر شروع کنه اصل حدیث حدیث سهل ابن ابی حثمه هست حدیث در بخاری و مسلم هر دو تا خب روایت مفصلش نزد ابو داوود در سننش هست حدیث سهل ابن ابی حثمه و رافع ابن خدیج که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر رو محیص ابن مسعود و عبدالله بن سهل انطلق قبل خیبر فتفرق في النخل فقتل عبد عبدالله بن سعد عبدالله بن کشته میشه و بعد برادرش عبدالرحمن میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برادرم فلانی کشته بعد در اصل روایت اومده که عبدالرحمن در مقابل حویسه و محیسه کوچکتر بوده یعنی سنش کمتر بوده به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الکبرى الکبرى او قال لیبدا الاکبر بزرگتر شروع کنه یعنی همون حویسه و یا محیسه چون اون سنشون از عبدالرحمن بن سعد بزرگتر بوده نه ما آخرین حدیثی که روش سن ائمه و ایمن داشتیم در بحث آداب اون چیزی که باید مراعات بشه حالا اگر از سلام کردن از بزرگتره الکبرا الکبرا یا در وارد شدن خارج شدن احترام بزرگتره و همچنین در مجلسی وارد میشه و از بزرگتر شده میکنیم بعد از اون از الایمن فالایمن از راست اون بزرگتر آغاز میشه این آدابه هرچند که قبل از این آداب ما ادب چی رو داریم ادب اینکه اول طالب هرچند کوچکتره مثلا توی یک جمع می کسی مطالبه اول از طالب شروع میکنیم بعد از بزرگتر یا بعد از سمت راستش اینا ترتیباتی هست ولی خب اولویت با بزرگتره الا اینکه طالبی باشه در اونجا از اول از طالب شروع میشه بعدم از راست منظور از طالب هم کسی است که داره تقاضا میکنه یعنی اول اون کسی که تقاضا میکنه بعد دیگران که نشستن اونجا که از سمت راست اون کسی که تقاضا کرده دیگه آغاز میشه این حق و حقوق هست احترام ها هست نگه داشته بشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد میده